İnşallah bugünkü xütbəmizdə e, kitabullahla bağlı, Allahın kitabı ilə bağlı olacaq, ona möhkəm yapışmaqla bağlı olacaq. Çünki e, Allah Taala Quran-ı Kərim hədə yerə göndərmədi. Səbəb var. Məsələn, Allah ayəsində buyurur ki, "Zəlikəl kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin." Yəni Allah buyurur ki, bu kitabı e, Quran-ı Kərim ki vardır ki, heç bir şübhə yoxdur içərisində olan hökmlərdə və insanları hidayətə göndərmək, yəni mütləqlər üçün hidayətdir, yəni buyurmaqdadır. Ancaq günümüzdə çox insanların əksəriyyəti Quran dedikdə başqa şeylər fikirləşirlər. Ancaq hüzür məclisi və orada oxunan bir şey. Ancaq Quran bunun üçün göndərilmədi. Və ona görə də insanların bugün əksəriyyəti Quranı önlərinə deyil, arxalarına buraxıb, ona əməl etmirlər. Və ona görə də insanlar, o insanlar ki, Qurana əməl etməzlər, onu arxalarına buraxarlar, o insanlar daima zəlalət üzrə olurlar. Allah Taala buyurur ki, Əl-İmran surəsinin 102-ci ayəsində buyurur ki, və hamınız Allahın ipinə möhkəm yapışın və ayrılmayın. Allah Taala <clears throat> Allah Taala üzərinizdə olan nemətlərini də xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən ikən qəlblərinizin arasını birləşdirdi. Və siz onun bu neməti sayəsində həmin din qardaşları oldunuz. Və yenə siz atəşdən bir çuxurun kənarında ikən e, Allah Taala e, yəni Qurani Kərimlə Peyğəmbərə göndərərək, İslamı göndərərək ondan sizi qurtardı. Allah Taala sizlərə ayələrini belə açıqlayır ki, hidayətə çatasınız deyə buyurur. Allah Taala burada Allahın ipindən möhkəm yapışın deyə buyurur. Allahın ipindən məqsəd şübhəsiz ki, göydən heç bir ip sallanmıb. O ipdən məqsəd Qurani Kərimdir ki, Rəbbimiz tərəfindən nazil olan kitabdır. İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Həblullahdan məqsəd əlbəttə ki, Allahın kitabından söhbət gedir. Əbu Said Xudri radiyallahu anh Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən belə bir hədis rəvat edir ki, e, belə buyurur ki, Allah Rasul şübhəsiz ki, mən sizin aranızda iki ağır yük buraxıram, biri digərindən daha böyükdür. O da ki, Allahın kitabıdır, göydən yerə sallamış olan bir kitabdır, bir iptir deyə buyurmaqdadır. Digər bir hədisdə isə Əbu e, Şirahil radiyallahu anhu ə, e, ə, e, buyurur ki, bir kərə ə, Allah Rasulü s.ə.v bizim aramıza çıxıb gəldi və buyurdu ki, sevinin və müjdələnin siz Allahdan başqa ilah olmadığına və mənim də Allahın rəsulu olmağıma şəhadət edirsinizmi? o da belə, sahabələr də belə buyur ki, əlbəttə ya Rasulullah edirik. Və Allah Rasulü buyurdu ki, şübhəsiz ki, ə, Quran elə bir e, sağlam ipdir ki, göydən yerə sallanmış bir ipdir ki, onun bir ucu Allahın əlində, digəri isə ucu sizin əlinizdədir. Əgər siz ona möhkəm yapışarsınızsa, onu buraxmazsanızsa, ə, e, siz azmazsanız, sapmazsanız və həlak olanlardan olmazsanız deyə buyurur. Yəni bu onu göstərir ki, o insanlar hə, həqiqətən də müsəlmanlar əgər bu gün Qurana sarılarsa, ondan möhkəm yapışarlarsa, onun əmrlərindən, yasaqlarından onlar ölənə qədər onu əməl edərsə, Allah onları, yəni müsəlmanları əlbəttə yenə azdırmaz, nə də ki, həlak edənlər içərisində ə, e, qatmaz. Necə digər bir ayət kəlməsində Allah Taala buyurur ki, 101-ci ayəsi, e, ayəsində Əl-İmran surəsinin ə, e, sizə Allahın ayələrini okunurkən, üstəlik onun rəsulu da ə, sizin aranızda olurkən necə küfr edir, necə küfr ə, edirsiniz? Və hər kim Allah Taalaya yapışarsa, həqiqətən də o da dost doğru, o, o dost doğru bir yola ə, qovuşar deyə buyurmaqdadır. Yəni Allah onu dost doğru yola yönəldər deyə buyurur. Bu ayədə də iki dənə dəlil vardı, yəni bizlər üçün. Bir Allahın kəlamı olan kitab, kitab Quran-Kərim, bir də ki Allah Rəsulu. Düzdür, bu gün Allah Rəsulu işimizdə olmasa da, bu gün Allahın kəlamı kitabı əlimizdədir. Və həmçinin Allah Rəsulunun hədisləri də, yəni sünnətləri də əlimizdədir. Və ona görə də hər bir adını müsəlman qoyan insan bunların hər ikisindən əlbəttə ki, e, yapışmalıdır. Çünki Allah təala ayəsində bizə bunu açıqca bəyan edir. Digər bir hədisdə Zeyd ibn Əkram radiyallahu anhu buyurur ki, e, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, şübhəsiz ki, mən sizin aranızda Allahın kitabını buraxıram. Ona uyan hidayət üzrə olar, onu tərk edən isə zəlalət üzrə olar. Bu da bizim üçün ən böyük dəlillərdən birisidir. Digər bir hədisdə Əbu Səid Xudri radiyallahu anh anladır ki, hmm, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, mənim Rəbbimə dəvət edilib də icabət etməm yaxınlaşmaqdadır, yaxınlaşır. Yəni artıq ölümdən bəhs edir Allah Rəsulu. Və aranızda iki dənə böyük bir e, yük buraxıran biri Allahın kitabını, bir də ki yaxınlarımı. Və buyurur ki, Allahın kitabı göydən sallanmış böyük, e, möhkəm bir sağlam ipdir. Yaxınlarım isə əhl-i beytimdir. Və mən Kövsər e, hovuzunun başında olana qədər onlar bir-birindən qiyamətə qədər aralanmayacaqdırlar. Və sizlərə də ə, e, yəni vəsiyyətim, tövsiyəm odur ki, onlara məndən sonra necə davranacağınızı, yəni ə, e, diqqət ediniz. Və bu onu da göstərir ki, əlbəttə ki, həm Qurani-Kərim, həm də Əhl-Beyt əlbəttə bizim üçün dəyərlidir. Elə insanlar var ki, fikirləşirlər güya bəziləri Əhl-i Beyti qəbul etmir. Xeyr, elə deyildir. Əhl-i Beyti qəbul etməyən əlbəttə ki, ha, bu ümmətdən sayılmaz. Necə Allah Rasulü s.ə.v bu ki, kim mən əhl beytimi qəbul etməsə, o məndən deyildir. Biz də əhl beyti sevirik, əlhəmdülillah, e, biz hər namazımızda da, e, salavat-ı şəriflərdə də ən böyük salavat-ı şərif onları oxuyuruq. Və Allah Teala digər ayət gəlməsində buyurur ki, İsra 9-cu ayəsində, şübhəsiz ki, bu Quran ən doğru yola qovuşdurur və əmələ salih işləyən möminlərdə özləri üçün böyük bir mükafat ə, e, olduğunu müjdələr deyə buyurur. Yenə yəni də Allah Taala burada açıqca bəyan edir ki, bu Quran-Kərim e, bizlərə açıqca müjdə verir. O halda artıq əlbəttə ki, Allahın kitabından, kəlamından ə, e, yapışmamız lazımdır. Onu oxuyub ona əməl etməyimiz lazımdır. Onunla danışmağımız lazımdır. Necə bir hədisdə ə, ə, Haris Əvər radiyallahu anhu anladır ki, bir kərə mən məsciddə getdim, gördüm insanlar məsciddə artıq dedikodularla, yəni e, qeybətlə, zadla məşğuldurlar. Və həmən Həzrət Əli radiyallahu anhın yanına gedərək, ey müminlərin əmiri, məsciddə insanlar dedikodu e, edirlər, yəni qeybətlə məşğuldurlar. Həzrət Əli radiyallahu həqiqətən edirlər, yəni belə işlərlə məşğul. Dedim ki, əlbəttə. Və o belə buyur ki, bir gün mən Allah Rasulundan səsəlini eşitdim ki, yaxında fitnələr qopacaq. Mən, e, ya Rasulullah, bu fitnədən qurtuluş nədədir deyə soruşduğumda, o da iki dəfəm Allahın kitabıdır, Allahın kitabı deyə buyurdu. Sonra arxasınca belə davam etdi ki, onda, onda sizdən öncəkilərin və sizdən sonrakilərin xəbərləri vardır. Və aranızdakı e, çözə bilməyəcəyiniz müşküllərin, çətinliklərin çözümü məhz onda vardır. O fasıldır, yəni haqla batılı seçəndir. O zarafat deyil, başdan ayağa ciddiyyətdən ibarətdir. O elə bir kitabdır ki, hansı bir cabbar, yəni zorba bir insan onu buraxarsa və həmçinin insanları onu buraxdırmağa çalışarsa, Allah onu həlak edər. Kim ondan qeyrisində, yəni Quran-ı Kərimdən qeyrisində doğru yolu, hidayətə axtararsa, Allah Taala onu azdırar. Çünki ondan başqa hidayət, doğru yol yoxdur. O sapsağlam bir iptir. O hakimdir. Yəni başlanan hikmətdən ib ibarətdir. Bir zikirdir, bir nəsi, e, nəsihət, tövsiyədir, vəzdir yəni insanlar üçün. O dost doğru bir yoldur. O elə bir kitabdır ki, istəklər məhz onun səbəbi ilə, yəni ona bağlı qaldığı müddətcə e, mütləqə doğrudan ayrılmaz. Yəni istəklər məhz onun səbəbi ilə əlbəttə ki, e, doğruluğa çıxar. Yəni doğruluqdan ayrılmaz. Dillər də onun səbəbi ilə qarışmaz. Yəni kim o həmin o Qurani-Kərimin ayəsi ilə, hökmü ilə danışarsa, hökm ver, e, e, söhbət edərsə, əlbəttə ki, e, e, o doğru olmuş olar, deyə buyurur. Doğru söyləmiş olar. Alimlər ondan doymazlar. Çox təkrar etməklə də heç kim ondan bezməz, yəni yorulmaz. Ağıllar, ağılları heyrətə gətirən, düşürən fövqəladələr məsələn onda bitməz. Məsələn bəzi insanlara Allahın kəlamından danışırsan, e, elələr var ki, o insanları belə başqa cür baxırlar ki, adamı e, e, elə danışırlar ki, adam çaşır. Bu Allahın ayəsindən doğan hikmətdən ibarətdir. E, o elə bir kitab ki, cinlər onu eşitdiyi zaman şübhəsiz ki, e, çaşılmağa bu çaşılmağa e, bir e, e, yani insanlar çaştıran, yani heyrete getiren bir Kur'an eşitlik demeden durmadılar. Her kim onun dediğini söyleyerse doğru söylemiş olar. Kim onunla hükmederse ki ədalətli bir hökm vermiş olar. Kim onunla əməl edərsə qarşılığını görər. Kim ona çağırarsa, istər çağıran da, istər çağırılan da doğru yola, hidayətə çatmış olar. Və Əlradallah buyur ki, ey Avər, e, bu nəsihətləri bərabərində al, yəni yaxşı yadında saxla. Gör, necə gözəl bir şəkildə Əlradallah bu hədisi bizə bəyan edir. Ki, bu kitab necə e, dəyərlidir yəni insanlar üçün. Götürək sahabələr, Allah onların hamısından razı olsun. Onların fikirləri nədir? Yəni, Həblullahdan, Allahın ipindən məqsədi. Məsələn, İbn Məsud radiyallahu anh buyur ki, bu cəmaatdır. Həblullahdan, məqsəd cəmaatdan ayrılmamalıdır. Yəni cəmaatdan ayrılmayıb da xoşuna gəlməyən bir şey başlarına gəldiyi zaman cəmaatdan ayrılıb da e, istədiklərinə qoşmağından daha xeyirlidir. Ki bəzən insan cəmaatı tərk edir, olmayan şeyləri əldə edir. Bəzən deyir mən namaz qılıram, iş alınmır, ona görə namaza gələ bilmirəm, işdən qovulur, elədir, belədir. Ancaq ayrılanda, namazı tərk edəndə, namaz cəmaatda hər şey var. Ancaq bilmir ki, o birisi bundan daha xeyirlidir onun üçün. E, e, İbn Abbas isə radiyallahu anhuma isə e, buyurur ki, bir on Allaha qarşı ixlaslı olmaqdır. İmam Həsən radiyallahu isə buyurur ki, Allah Teala e, itaət etməkdən ibarətdir. İbn Zeyd isə buyurur ki, radiyallahu İslamdır. Qatadə isə radiyallahu buyurur ki, bu Allah Teala olan e, Allah Teala əhd və əmrləridir. Digərləsi icma ümumiyyətə sarılmaq deyə buyurur. Çünki arxasınca buyurur ki, ayrılmayın. Yəni ayrılığa aparacaq sözlər, əməllər söyləyib etməyin deyə buyurur. İbn Ömər radiyallahu anhuma isə buyurur ki, hər kim cəmaatı e, cəmaatdan bir qarış ayrılaraq ayrılarsa, O cemaata dönene kadar e, e, e, dönene kadar İslam ipini boynundan çıkartmış olar. Her kimin başında cemaat imamı olmadan ölerse onun ölümündeki cahillerin ölümünden olar. Sonra Allah Teala ayetinde buyurur ki siz cehennem çukurunun kenarındayken yani Muhammed Sallallahu bu Kur'an'la bu kitapla devam etti. Sonra İslam geldi bunları bir din kardeşler, bir vücut gibi etti. Yani İslam budur. Allah Teala bizi Allah'ın dininden kitabından ayırmasın. Allah Teala bizim millətimizə, dövlətimizə hidayət birliyi, bərabərlik versin. Allah Teala torpaqlarımızın qayıtmasına Allah bizə yardımcı olsun. Allah xəstə qardaşlarımız olana şəfa versin. Kimin nə çətinliyi varsa Allah ona asanlığa çıxarsın. Və öləndə də əşhədü en la ilahə illallah deyib ölənlərdən etsin. Allah qiyamətdə bizi cənnətdə bir arada bərqərar etsin. Amin.